yra racijos. Daugiau drive, daugiau drive. Yra racijos. Su tokia, su tokia intonacija. Su tokia... Yra racijos. Puikiai. O dabar masliai, o dabar masliai. Pasaka. Šabatu. Labas vakaras. Šiandien aš sakau tiesą, šiandien yra man tiesos diena. Todėl noriu prisipažinti, kad Salvija šiandien laidos neves, o aš ją vesiu ir tai yra jau aštuntas įrašas Vieną kartą įrašiau, netiko, kitą dieną atėjau, vėl įrašiau, tada jau išsiunčiau, tai tada perklausęs visą laidą nusprendžiau, kad tai irgi negeras variantas. Įrašau ne aštuntą, bet ketvirtą kartą šitą tekstą, todėl jis man yra labai labai e, svarbus ir sunkus. Sunku yra kalbėti be salvijos, bet ne, laida ne apie mus, todėl reikia pristatyti laidos temą. Ir prisistatyti pirmiausia pačiam. Aš esu Adomas, čia yra laida yra racijos. Ir Šiandien mes kalbėsime apie socialų teatrą, apie teatrą kaip vaistą nuo socialumo ir tiesiog šiandien yra antradienis ir rytoj bus spektaklis Pojūčių teatro Akmuo Vando Geluonis, į kurį aš nueisiu ir jums galėsiu Facebook'e papasakoti apie šį renginį. Tačiau šiandien jau ketvirtadienis, jis jau kaip ir praėjęs renginys, tai tokia yra ta radio magija. Aš dar nesu buvęs renginį, bet turiu kalbėti apie renginį, kuriame dar nesu buvęs. Bet daugybė mano draugų ir pažįstamų matė šį spektaklį ir sakė, kad jis yra tikrai nuostabus. Todėl mes nusprendėme pasikviesti į laidą šio spektaklio režisierę Karolina Žernytė, kuri yra Boriso Dauguviečio Auskaro laureatė. Apie ją, tiksliau ne apie ją, o apie jos teatrą, pojūčių teatrą yra parašyta knygoje Žmogus, kuris žinojo viską, tai Tomo Ramanausko ir, ir Kristupo Saboliaus knyga. Ir man labai patiko jos istorija ten papasakota, nes jos istorija yra tokia, kad įkūrė tiesiog pojūčių teatrą o pojūčių teatras kuria spektaklius neregiams. Man atrodo, kad apie savo kūrimą teatrą jį papasakos dar vėliau pokalbėje. Tai Salvija šiuo metu yra kavinėje, vienoje kavinėje, kuri jau e, šiuo metu yra išnykusi dėje iš Klaivilos kavinių žemėlapio, tai to yra labai gaila. Taigi toje kavinėje Salvija pakalbės šiomis temomis su Karolina Žernyte. Paklausykime. Yra racijos. Sveika. Labas. Tai mano pirmas klausimas, ko gero, labai paprastas ir sudėtingas, tai kas tave atvedė į teatrą? Nėra čia kažkokios e, romantiškos istorijos <laughs> ir aš nežinau tiksliai, kas mane atvedė į teatrą, aš tik žinau, kad visada man buvo įdomu ir aš mokiausi, e, ilgai mokiausi dailės mokykloje ir man sekėsi labai gerai ir man buvo labai neįdomu. Dabar <laughs> man buvo įdomu, piešti, bet aš labai greitai nupieždavau viską ir, tai, ir nupieždavau pakankamai gerai ir tada norėdavau kažko dar. Ir pagalvojau, kad jeigu aš stosiu kaž, į kažkokią dailės specialybę, tai man tai bus tas... Pats. Labai neįdomu. Taip, kad ne, nebus iššūkio kažkokio, galbūt, nu, nejaučiu, kad, kad čia tas jau mano. Ir kažkodėl paskutiniais metais mokykloje sugalvojau, kad noriu lankyti teatrą. Ir... Tai stoji teatrą iš iššūkio? Um, uh, Aš nežinau kodėl, tiesiog aš norėjau. Man atrodė, kad ten telpa daug daugiau negu, nes man patiko visada ir muzika, ir, ir teatras, ir kinas, ir man atrodė, kad teatre viskas telpa. Tai iš tikrųjų taip ir yra. <laughs> Bet e, tavo teatras, kurį reprezentuoji, galima sakyti, tu, yra jisai šiek tiek kitoks ir aš pavadinčiau jį visiškai netradiciniu. Taip pat norėčiau, kad tu šiek tiek apibendrintai tai pristatytum tai, ką tu darai Gerai. Tai, ką aš darau, <laughs> aš vadinu pojūčių teatru arba kartais spektakliais akliesiams ir regintiesiems. Um, ir tai yra spektakliai, kuriuos galima suvokti e, neregint. Užrištomis akimis arba, arba jeigu žmogus yra aklas, jis gali irgi jį puikiai suvokti be jokių papildomų komentarų ir pagalbų bet jisai jį jaučia per garsus, prisilietimus, kvapus, skonius, e, judesio pojūtį. Šitą idėją tokia jinai labai jautri ir tokia labai iš savęs natūrali. Bet man klausimas, kodėl, kodėl tu iš vis pasirinkai tokio tipo teatrą? Ta prasme, aš iš tikrųjų, aš taip dažnai apie tai galvoju. Tai yra nuostabu, man asmeniškai, bet ar tau trūko tokio teatro, ar tai te buvo niša, kur, kurios niekas dar nebuvo Lietuvoje išpildęs, o, o gal pavyzdžiui tau tai yra kaip eksperimentas iš užuojautos, kad tokiems žmonėms yra nekuriama? Ne, ne, nebuvo, tai nebuvo, aš visą laiką tą, tą stengiuosi pabrėžti, kad tikrai ne, neprasidėjo nuo to, kad, kad oi kaip aš noriu čia kažką gero padaryti, nu, aš visada norėjau kažką gero daryti, iš tikrųjų, bet nebuvo tokio tikslo, oi kokie jie vargšai, reikia jiem čia duoti teatrą, bet jie tikrai nėra <laughs> vargšai, jie yra labai faini ir išsilavinę žmonės. Ir e, čia buvo labiau iš tikrųjų prasidėjo viskas irgi nuo teatro. Nuo to, kad aš studijavau akademijoje tuo metu, paskutiniam kurse, ir mes gavom užduotį sugalvoti savo lėlių teatro utopiją. Ir aš pradėjau, aš kažkaip rimtai pasižiūrėjau tą užduotį. Į vienintelį rimtai pasižiūrėjau. Nes, jo, aš pasižiūrėjau vienintelį rimtai. E, nes Nes aš pati tuo metu jaučiau, kad kažkur aš ne ten, nu, kad ne, ne, ne visai Man patinka tai, kas vyksta ir ko aš mokausi. Ir norėjau surasti savo kažką, kas, nu, kodėl aš čia esu ir kaip aš galėčiau kažką tai padaryti, tai ko noriu daryti. Nu, ir aš visada norėjau tarnauti, padėti kažkam, gerus darbus daryti. Nors nu, žinau, kad tai yra tiesiog pačiam labai malonu. <laughs> ne dėl to, kad čia kažkam kažką, bet dėl, dėl savęs tai yra malonu. <laughs> Ir aš galvojau, bet tai kaip su tokia specialybė tu gali kažkam kažką gero padaryti, kur yra labai e, egoistiška, labai, labai daug yra ten savęs meilės savo ir apskritai tų visų daug, daugelio Uh, nežinau, nedaugeliu, ne, ne nu, bet jaučiasi tiesiog ore teatro, ore tas jaučiasi visur. Ir mm, norėjau, kad kažką skurti tokio, kad ne, nesijaustų ir kad man pačiai būtų malonu, kad aš galėčiau tarnauti e, žiūrovui, iš tikrųjų tarnauti. Mm, ir tada pagalvojau, kad mm, kaip čia padaryti, kad nebūtų tai dirbtinis toksai. <laughs> Mm, tarp kitko, vakar mm, žiūrėjom e, Karolinos spektaklį Akmuo vanduo geluonis ir aš žiūrėdama jį pastebėjau tą vieną dalyką, kad kaip tai yra nuostabu, kai tu matai natūralią iššauktą nesuvaidinta emocija scenoje. Ir tai taip veikia, tai niekas taip neveikia, iš tikrųjų. Ir, ir tu tiesiog pats jautiesi tu tiesiog pats jautiesi šviesus ir grinas, vien matydamas, kaip žmogus besidžiaugia, kai jam kutena kaklą, žinai. Taip, nes čia daug yra visko, čia, yra, čia viskas susieina iš tikrųjų toje formoje, pasirodo, kai kai sugalvojau, kad užrišiu akis žiūrovui, <laughs> tai susiję visi dalykai, kas, kas man yra svarbu. Ir, ir džiaugimasis detalėmis ir detalėmis kaip tiesiog natūraliais, grinais dalykais, paprastais. Ir tai yra taip e, tikrai nuostabu, kai tu matai žmogų kuris gauna į ranką pagaliuką ir šypsosi ir džiaugiasi ir gali su to pagaliuku praleisti labai daug laiko. <laughs> Kur gyvenime mes į tai nekreipiam dėmesį ir ieškom kažko, visą laiką mums kažko trūksta ir nemokam džiaugtis šitą akimirką ir kažkokiais paprastais. Bet e, spektaklis, kaip tu sakai, kad jį galima žiūrėti ir, ir kai tu nematai ir kai tu matai ir tu vis tiek jį suprasi. E, ir spektaklis jis yra labiau vis tiek skirtas mm, regintiesiems e, kad jie susimastytų ar neregimtiesiems. Jis yra lygiai skirtas ir tiems, ir tiems. Neregiams, kad jie teatre pasijustų pilnaverčiai teatro dalyviai, žiūrovai ir suprastų, kas vyksta be jokių papildomų komentarų. O, e, o regintiesiems tai taip, viena iš, viena iš idėjų yra, kad jie susimastytų, suvoktų, kas, kaip jaučiasi tas žmogus, kuris nemato. Bet, mm, bet šiaip tai čia daug daugiau yra, čia dar yra daugiau ir pasitikėjimo vaizduotė ir Ir kažkokių, dabar ypatingai tai darau, mm, stengiuosi išaukti ne tik tai pojūčius, bet ir kažkokius jausmus, kažkokią, nežinau, kalties, kažkokių kitų jautrumų, kaip, pavyzdžiui, su kauku, kur, kur <laughs> e, žmogui duodam, duodam maisto ir jis nepasidalina ir paskui, <laughs> paskui toks, nu, iššaukia tokį kalties tarsi jausmą. E, tai, tai, žodžiu, man atrodo, jisai visiems yra skirtas ir čia nėra nei, nei, nei tų, nei tų prioritetų. Ne, kodėl yra prioritetai, aišku, akliesiam prioritetas, nes, nes jie, jiems kitur yra sunkiau spektaklius suvokti. Ar kartais nėra taip, kad spektakliu ir savo teatru tu šiek tiek bandai aptrinti arba ištrinti tą socialinę ribą, kuri yra šiaip bent jau Lietuvoje, tai jinai yra nesveikai ryški? Tai čia be jokios abejonės, nes man pačiai jį išsitrynė visiškai pradėjus bendrauti su aklųjų bendruomenė ir, ir, e, ir apskritai man atrodo, kad tas vienintelis, vienintelis būdas yra mm, panaikinti visokius nesutarimus, karus ir <laughs> ne, netolerancijas yra tiesiog eiti ir bendrauti. Ir, ir e, aš turiu galimybę sukurti tokią erdvę, kur žmonės bendrauja su tais su žmonėmis, kuriais galbūt gatvėje neišdrįstų prie jų prieiti. Ir e, tai veikia? Teatras kaip, kaip e, tas trintukas, kuris gali socialinės ribas ištrinti, tavo teatras? Uh, Aš esu mačius tokių mm, situacijų, kad galiu pasakyti, kad veikia. Nežinau, kiek, kaip tai matuoti kažkaip, nu, kažkokiais kitais, tarkim, su laiku, kas vyksta, bet aš tikrai manau, kad veikia, nes e, yra, yra buvę, kur e, po spektaklio tikrai labai labai gražių situacijų, kur, kur ypatingai su vaikais, nes jie kažkaip drąsiau eina. E, ir e, po spektaklio yra buvę, kur neregintis berniukas, kuris buvo ant scenos, labai susidraugavo su mergaitė iš publikos, nors tai vyko tiesiog aptarimas ir jie pradėjo keistis daiktais, na mergaitė nuėjo ant scenos, e, berniukas, jis kadangi labai aktyvus, tai tai jam aktoriai visą laiką turėjo papildomą užduotį juo užsiimti, nes jeigu vyksta tuo metu kažkoks tekstas tiesiog ir reikia klausytis teksto, jam tai nėra įdomu. Jisai visur čiupinėja aplinkui, tai jis buvo prisigrūdęs pilnas kišenės rekvizito. Ir jie pasidalino ten pelės, akmenis, dar kažką. <laughs> Ir jie ilgai, ilgai kalbėjosi apie šiaip, apie kažkokius, bet kokius dalykus ten. O kur tu gyveni, o kaip tu mokaisi. Ir, ir jau mano aktoriai jau tik mane žiūri, gal ir, ir taip jau gal čia nutraukiam. Aš taip žiūriu juos ir taip, ne, ne, ne, man taip gražu. <laughs> Ir, ir kitų buvo situacijų, mano pusėserės dukrytė irgi, kuriai, kuri iš viso e, ne, visai dar neseniai pradėjo, ši, nu kaip neseniai, jie dabar ar trys, trys metukai tikriausiai. Tai ji per spektaklį, ji žiūrėjo spektaklį ir, ir jinai klausinėjo visą laiką, mamos. Klausinėjo, kodėl jie nemato, o, o, tai, o tai kada jie matys. Žodžiu, kad mamai buvo irgi užduotis, ji į, į to žmonės žiūrėjo kaip į tiesiog žmonės ir jai buvo tik tai tas matymo kažkoks nu, va, nes, nesupratimas, jai netrodė, kad jie kažkokie kitokie. O tarkim, tas tavo... E pasirinkimas e, būtent e, turėti tą tokią tikslinę auditoriją. Dabar apie tas tikslinės auditorijas čia kalba visi aplinkui, kokia tavo spektaklio tikslinė auditorija, kam tu čia rodai, taip toliau ir taip toliau. Ir dabar šiek tiek tas menas pereina į rinką, nes rinkoje mes irgi visi turim tikslinės auditorijas ir tai kam yra produktas sukūriamas. Bet tarkim, ką tu apie tai manai ir e, ar man jau dabar iš tikrųjų pagalvoju, kad tai yra klausimas, kurio tau nereikėtų užduoti, <laughs> bet todėl, nes e, kai tu e, labai dažnai yra toks pasakymas, kad jeigu, žinau, jeigu stoju teatrą, tai žinau, kad niekada neturėsiu pinigų. Ir kad tai, kad tu pasirinkit tikslinę auditoriją, kuri yra maža, tu žinai, kad nu, tu daug iš to spektaklio neuždirbsi bet gal ir idėja yra tiesiog. Kažkaip manęs labai dažnai klausia tokių klausimų, kur kaip tu atsiradai teatre, ką, kaip tu sugalvoji šitą, kaip... bet man atrodo, kad tiesiog ateina tie dalykai pas tave, ateina. Čia nebuvo taip ir ta pati idėja, jinai turbūt yra ir daugiau žmonių, kurie kažką panašaus daro, bet jinai iš kažkur tai ateina, jinai nusileidžia į tavo galvą, nes, nes, nes tu gali ją įgyveninti. Tai, tai tas toksai... Um, kažkoks žinojimas, kad, kad bus taip ar anaip, žinojimas, kad neturėsi pinigų, negalvojau aš apie tai, man tiesiog taip degė viduje, kad aš turėjau padaryti ir vis tu tiesiog žinai tuo metu, kad tau, tu turi padaryti ir, at, ir surandi jėgų tokiem dalykam, kur nu, negali dabar at, atsimindama, kaip buvo sunku įrodyti, kad tai iš viso įmanoma, tai aš nesuprantu, iš kur atėjo tos jėgos, bet jos iš kažkur atėjo. Nebuvogi taip, kad aš nusprendžiau dabar turėti jėgų <laughs> ir tą padaryti. Bet Ir nebuvo tada ir negalvojau apie tai, ten, kiek čia užsidirbsi, bet realiai tai galima labai gerai užsidirbti, nes, nes, tai, yra, nes tai yra kitaip. get down. the girl I have in that merry green land. I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la, a little bird let down on myself against defense just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. Taip, iš tikrųjų, jūs neklystate, čia yra racijos, irgi neklystate, nes e, ką tik skambėjo Niko Keivo daina Henry Lee. Labai graži daina, aš jos klausiau jau antrą savaitę išėlės ir vis neatsiklausau ai, mes nusprendėme, kad mums vienos nuomonės neužtenka apie socialų teatrą ir sugalvojame nueiti tiesiog į kitą teatrą, į Apirono teatrą vieną vakarą ir buvome spektaklyje ir per tą spektaklį aktorė pasirodo šventė gimtadienį viena iš jų. Tai gavome torto ir prie to torto gabalėlio pašnekėjom apie socialų teatrą, apie tai, ar Apirono teatras yra socialus ir apie tai, ar jis yra vaistas nuo socialumo. Tai paklausykim, kasgi mum ten be kramtant susišnekėjo. Tekstas yra socialus. Tai mūsų teatras jau net ir taip formos prasme labai aiškiai yra nukreiptas į socialumą, vien dėl to, kad spektakliai, dauguma spektaklių yra interaktyvūs. Tai dauguma iš tų trijų. Mes einam žiūrovą labai, man atrodo, aiškiai kryptimi ir norim iš jo kažkokio atsako ir dalintis ir mėgsti dialogą, o ne vien tik tai kažką teikti ir, ir pozicionuoti ir be jokio atsako. Tai tuo atžvilgiu yra socialus labai. Ir ta proga vienas kritikas pasakė tokį dalyką, kad mes negalvojam apie žiūrovą. Galbūt dėl to, kad mūsų spektakliai yra šiek tiek klaidus, jie nėra e, vien siužetinės grandinės atpasakojimas, konkrečios istorijos nupasakojimas, padalyvaukite šitoje istorijoje per ketvirtą sieną. E, vis tik tai mūsų spektakliai yra statomi su sava dramaturgija ir e, analizuojant e, visas temas nesigėdint savo suvokimo. Mes turime savo tam tikrą suvokimą ir šituo suvokimu mes daliname su žiūrovu ir ieškome kaž, kažkokio žmogaus, kuris suprastų mūsų kalbą. Mes nebandome kalbos nuleisti iki jiems patogaus lygio. Dėl to kai kuriems gali pasirodyti, kad kaip tik mūsų teatras yra nesocialus, o asocialus. <laughs> Aš, pavyzdžiui, visą laiką galvojau, kad teatras nėra kiekvienam. Yra e, daug režisierių, kurie sako, kad teatras turi būti bet kokiam žmogui. Aš tai netokios nuomonės. Nėra jis kiekvienam. E, teatras yra intelektualaus meno šaka. Ne, nu tai bet čia, nu kaip žiūrėsi, čia mes galvom, kad mūsų teatras to, toks turėtų būti. Nu, ta prasme, intelektualiam žiaut ir panašiai, bet imant plačiają prasme, tai aš tai sakyčiau, kad teatras turėtų būti, nu, kiekvienam žmogui, tik kiekvienam žmogui jis yra skirtingas. Vienam jis yra domino pramoga, ten pasižvengimas ir taip toliau, nes yra ir nu, to, to, tokie teatrai tai jie irgi turi turėti savo žiūrovą. Bet tai be žiūrovo ne, ne, nefunkcionuotų jūs teatras, savo nevaidinat. Mes savo, mes savo nevaidinam, bet yra toks dalykas, yra vieni teatrai turi prioritetą rezultatą, kiti teatrai turi prioritetą procesą. Mes turim prioritetą procesą. Čia taip nejučia aš įvardinčiau dėl to, kad mes labai ilgai užsižaidžiam procese, mes leidžiam savo ieškoti, dypinti, gilinti ten ir paskui tik tai yra jau tas rezultatas. Jo, bet vis tiek labai liūdim, kai neteina žmonių. O paskui Taip. jo, paskui žiūri mm. liūdim jo, kad neteina. Mums, mums reikia, bet e, mums reikia žiūrovo, bet, bet vis tik tai kaip spektaklis prasideda, mums reikia turbūt labiau savęs išraiškos tam tikros. Ne, tai bet kuriuo atveju, nu, spektaklis, jis nu, nėra dėl savęs, mes nesistatom jo savo. Tiesiog mes labai ilgai procese ieškom to tiksliausio galimo kelio galimo kontakto su žiūrovu, kaip tą kontaktą užmėgsti, kaip išprovokuoti tam tikrus dalykus, kuriuos mes konkrečių spektaklių norim išprovokuoti. Teatras, kai kaip bežiūrės, jis yra komunikacijos forma, nes mes, tai aktoriai, režisieriai, toliau mes pasikviečiam žiūrovą, nes mes norim su juo apie kažką pasikalbėti, o ne parodyti, štai žiūrėkit, ką mes galvojam. Mes norim kalbėti nu, konkrečiom temom, kas mūsų galva turėtų liesti ir juos. Kur, kurios nu, visų pirma mums patiems yra aktualios, o po to ieškom tokių žmonių, kuriems irgi tai būtų. Tai reiškia, nebijot, e, jeigu žmogus jūsų teatro išsigas. Ne, ne, ne, ne, ne. ne. ne. ne. Tik yra tam nusiteikimas. Visą laiką mes žinom, kad mes nesam E, mes puikiai suprantam, kad e, tai, ką kuriam, tikrai nėra la, la, labai, labai, labai jo plačiam ratui ir bet kokiam žmonėm. Ne bet kokiam, nu, tikrai ne bet kokiam. Ir šarka ne bet kokiam. Irgi turi labai savo kryptingą mm. žiūrovą. Yra toks specifinis braižas, specifinis teatras, pati jo kryptis ir sprendimai yra specifiniai per nelik. O jums svarbu, pavyzdžiui, kad žiūrovas, kurį, į kurį jūs mm, taikot, orientuojatės, ar jums svarbu, kad jisai atrakintų visą visas prasmes, kurias jūs užkasat? Mes manom, kad e, ne, nebūtina atrakinti visų prasmių. Aš, aš ir taip nebejoju, kad jis daugiau už mus prasmių atrakina. Jis per savas, jo, jis per savo. Mums svarbiausia, kad žmogus mąstytų spektaklio metu, ieškotų, keltų klausimus ir aš tikrai tikiu, kad tie, kurie lankosi, jie at, atrakina savo klodus. Man atrodo, kad svarbiausia atrakinti, nu, vat, yra vaizduotė, interpretacija. Jo. Tai yra svarbiausia, fantazija kažkokio žmogaus patirtis kažkokias galbūt atpažįstamas. Jo, nu, tai sakykime, ne spektaklį, o save per spektaklį. spektaklį taip. <laughs> taip. Šūkis. Koks yra jo šūkis, galėtų būti mūsų šūkis. Kaip man labai patinka šūkis dabar yra Oskaro Koršnovo teatro žiūrovės yra scena. Tai va, čia yra tame racijos. <laughs> čia kalbėjo Eglė Kasiskaitė, Greta Kazlauskaitė ir Kristina Švenčionytė. Kuri šiandien švenčia gimtadienį. <laughs> jo, ir valgo uogo, uoga, tiesiog tortas uoga. Yra. Dvi apirono režisierės ir viena apirono ir ne tik aktorė. Vaira taip, o jeigu norėsite nueiti į apirono teatrą, tai galite tai padaryti jau rytoj, penktadienį, 19 val. nes ten vyks spektaklis ištikimieji. Aš ten būtinai nueisiu, o dabar grįžkim pasalvyje į kavinę, kuri kalbasi su pojūčių teatro įkūrėja Karolina Žernytė yra racijos. Tema yra teatras vaistas nuo socialumo, tai aš nežinau, ar tu paantrinsi man, bet va dabar man atrodo, kai mes kalbam, kad tai yra tavo teatras ir aš, tarkim, tu sakai, kad galbūt ir kažkam kitka, kitam kilo idėja, bet man atrodo, šitai tai yra jau teatras, kurį tu propaguoji tu. Ir tai tu galėtum pasakyti, kad tavo teatras yra tas trintukas arba vaistas? Tikrai taip, nes man bendravimas yra vienas svarbiausių dalykų gyvenime ir, ir apskritai ir daug kur, iš tikrųjų, nu, aš daug Rusijoje kuriu ir, ir susiduriu ne tik su ta mm, socialinių grupų atskirčių problemom, bet ir su politiniam mm, tom atskirtim Ir aš matau, kaip svarbu yra bendrauti, o ne užsidaryti ir, ir nežinau, kažkaip, nu, dar niekas neišsprendė konflikto nešnekėdamas su kažkuo. <laughs> Arba e, ap, tiesiog apkalbinėdamas už nugaros. Nu, taip nebūna. Tiesiog. Skamba taip paprasta ir akivaizdu, bet dažniausiai žmonės taip ir daro. <laughs> nu taip, ir tiesiog, kad reikia eiti bendrauti ir atvira širdim visiškai. Ir taip, tai nėra lengva, bet kaip ir vakar per aptarimą aktoriai daug apie tai šnekėjo, tai išlaisvina labai smarkiai ir tu iš tikrųjų tada tu atrandi jėgų, nes tu atvira širdim ateini tu viską atiduodi, ką gali, bet tu gauni daug daugiau. Ir čia ta, lygiai tas pats apie pinigus. Aš jau man seniai nebereikia galvoti apie pinigus, nes nu, kaip reikia galvoti apie spektaklį, bet aš pati tikrai nesiskundžiu kažkokiu ten pinigų neturėjimu, nes nu, kai, tu, kai tu nori, kai tu turi ką pasakyti, tai ir... Arba kai tu duodi, tau tiesiog grįžta atgal. Vienu, vieną ar kitokią formą. Tarp kitko tai. <laughs> net jeigu net slapdarą pastebėjau, kuo daugiau kažkam, kažką paremi, tai tuo tau daugiau paskui pasiūlo atgal. <laughs> ir pabaigai aš noriu su tavim pažaisti vieną žaidimą. Tu neprieštarauji? Reikės šokinėti aplinkui kavinę ir šaukti burtą. Nenoriu. Nenoriu. Ne, iš tikrųjų, tai aš tiesiog tos, tau sakysiu uh, du žodžius ir tu atsakai į juos kuo greičiau ir belenkaip kaip supranti. Gerai. gerai. <laughs> Čia yra toks psichologinis žaidimas, kad galėčiau pasakyti, gerai, šita sveika, nors ko gero ne, <laughs> nedaug galiu pasakyti apie teatro žmonių ir apskritai apie meną žmonių. Gerai, pasirengus, tikrai, įsitikinus to. <laughs> Gyvenimo kvapas. Mėtos. Gyvenimo gėlė. Ramūnė. Gyvenimo paukštis. Gandras. Gyvenimo gėrimas. Taip, taip. Arba ta. Gyvenimo paslaptis. Nesakysiu. Gyvenimo žvilgsnis. Mėlynas. Gyvenimo laiškas. Nesakysiu. Gyvenimo senukas. <laughs> Senelis. Gyvenimo gatvė. Vilniaus. Gyvenimo namas. Kažkodėl blokis. Gyvenimo garsas. Muzika. Gyvenimo batai. Ką? Gyvenimo, <laughs> mie... Gyvenimo medis. Ažalas. <laughs> Gyvenimo ritmas. Greitas. Įrankis. Šakutė. Knyga. Mažasis princas. Kapinės. Ui. Uh, kas? Kapinės. Rasų. Šokis. Breikas ką? Kelionė. uh, <laughs> laivu. Dienovidinis. Nežinau, ką tai reiškia. <laughs> Gyvenimo teatras. Mano teatras. <laughs> Kokia nesąmonė, kad aš pasakiau breikį. Kodėl tu pasakiau už tą kulnį? Aš pasakiau mažas. Tu esi blokinis. <laughs> Matai, tu tiesiog sužinai daugiau apie save, kalbėdamas su manim. Tikiuosi, kad čia ne apie mane. <laughs> Žodžiu, ačiū labai tau už pokalbį. Tu esi nuostabi ir daryk tai toliau, ką darai. Gerai. Ir aš eisiu tavo spektaklius ir verksiu, pamatydama, kaip šis žmogus, nors matau tai beveik kiekvieną dieną. <laughs> Gerai. Gerai. Kai klausai, ar matai, ką girdi? Radio Gama 99 FM. Štai ir vėl grįžtate į studiją su manimi. Ir kągi laida baigėsi. Laidoje kalbėjo apie Irono teatro režisierės, žinoma, Karolina Žernytė, pojūčių teatro režisierė ir kurėja Kviečiu nueiti į kokį nors apeirono teatro spektaklį, o jeigu matysite, kad vyksta klaipėdoje, tai būtinai ir į pojūčių teatro kokį spektaklį nueikite. Na, o dabar man griežtai prisakė dainuoti, tai duosiu savo žodį. Teatras. Lilių kambarys sėdi du teatro manai, du teatro manai. Teatro grikiai, teatro ryžiai, teatro manai. O teatro grikiai, teatro ryžiai, teatro man. Ah. Tiek mano kūrybiniai sugebėjimai teneša. O dabar liko svarbiausi. Tai laida rengia Teatras Linolėlės, laida remia Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondas bei Lietuvos kultūros taryba. Dabar daina. Ir šiandien aš pasielgiau visiškai savanaudiškai ir salviai nepasakiau, kokią dainą grosiu. Ir ji visiškai nėra susijusi niekaip su tema. Tai Saint Vincent Digital Witnesses. Šiauriai gera daina. Ate.